الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله sünnet alimlerden İmam el-Ezheri'nin dediği tamam veya e, İmam el-Taberi'nin dediği gibi ve onun dışında ehli sünnet olsun ehli sünnete mübalağa edenler olsun bunların indinde bunların birçoğunun indinde iman lügatta tatbik olur ancak cümhur ulemaya mübalağa etmiştir İbn-i Teymiye Rahimeullah ve demiştir ki iman lügatta ikrar demiştir bunu kabul olarak bileceğim tamam mı aklına tutacaksın cümhur ulama imana tatbik demiş ancak İbn-i Teymiye cümhura muhalefet ederek ikrar demiştir bunun önemi ileride görülür inşallah ama kısa bir başlık olarak şöyle söyleyelim şimdi ileride geleceği üzere cehmiye fırsatı yani amel imandan cüz değildir diyen iman sadece kalkıdır diyen cehmiye fırsatı imanın lügatta tatbik olduğunu geri getirerek ameli imandan çıkarmıştır peki bakın iman lügatta tatbik demek yani çözük manası imanın çözük manası bir şeyi tatbik etmek demek biz de Allah'a Resulü Allah'ın bize anlattığı inanılması gereken şeyleri tasdik ettiğimiz zaman memnun olmuş oluruz hiç amelimiz olması dahi anladın mı böyle. çünkü diyorlar ki iman madem ki lügatta tatbik madem ki iman lügatta tatbik o zaman madem ki bunlar bir vakit aldı o zaman zinde de tatlı tamam mı? bunu diyorlar bir de diyor ki bir bir şeyin lügatta tatlık olması illa bunun manada da aynı olmasını gerektirmez bir ikincisi her ne kadar siz imanda siz lügat olarak iman tasdiktir de diyorsanız biz size burada muhalefet ediyoruz diyoruz ki hayır iman kesin olarak lügatta tasdik yönetilir lügatta Allah-u Alem doğruya daha yakın görüş zaman lügatı ikrar etmek demek da ameli gerektirir şimdi bunu hiç tartışmıyor. ama tabi olarak böyle değil İman bazı alimler icmaya getirmiştir hatta oğlu sünnet alimlerinden dahil oğlu sünnet alimlerinden dahil imanın lügat manasının tatbik olduğunu hükredenler var mesela İmam el-Ezheri İmam el-Saberi icmayı hükretmişlerdir ki iman lügatı tatbik demektir ama İbn-i Teymi buna muhalefet etmiştir dikkat et İbn-i Teymi'nin bunlara muhalefet etmesi icmaya muhalefet ettiğinden dolayı değil İbn-i Teymi'ye İbn-i Teymi'ye bu konuda icmanın olduğunu işaret ediyor tamam mı? icmanın olduğunu işaret ediyor burayı anladım inşallah evet, evet. ve İbn-i Teymi'ye münakaşa ediyor ki ümmetin bunda icması yok bilakis imana ikrar bilen alimler var geçmişte tamam mı? o zaman bunu biliyor o zaman burada vehiyeri yani iman taktiktir o zaman biz Allah'a Resulü'nün olması gereken şeyleri gazi olayları taktik yapımıza neyimizle cehilleye iki, iki yönü yaklaşılır bir dedik ki bir kere bir şeyin lügattaki manası illa dindeki manasının da aynı olması gerekmez çünkü biz dine baktığımızda Allah ameli Allah imanı taktikten ibaret bize söylemiyor bize tip ameli de imana satıyor mesela namaza iman demek ama diyoruz ki diyoruz ki böyle bir delilin varsa da başka bir delilimiz daha var ayrıca o da nedir? iman lügatta kesin olarak iman e, lügatta kesin olarak tasdikle eş anlamlı değildir bilakis imanın lügatın daha yakın olduğu mana ikrardır ikrar da boyun eğmeye gerektirir yani içinde ameli barındırır tamam mı? şimdi bu kadar olarak anladıktan sonra en büyük sünnette iman nedir? iman silahı olarak anı bunu özelliği inşallah tamam mı? Evet. E, iman diyoruz ki el iman sayılın bir lisan ve amelin bil cevarih el iman kavl bil lisan dil ile söylemek amelin bil cevarih azalar amel etmek itikadın bil kalb kalb ile de itikad etmek yezidu bil taatı taat ile taat ile artar ve yemkusu bil masiyeti masiyet ile de ne yani günahlar ile de ne eksilir tekrarlıyorum daha güzel bir ibare bunun ara sen sonra yap Arap'ın şey tamam mı? Şey güzel bir mübare yapmışlar böyle sonlara takibeli gidip ezberlensin diye. Ne diyorlardı? El iman kavlun bil lisan. İktisadun bil cenan ve amelin bil, bil erkan. Yezidu bil taatı ve lenkutu bil masiyeti rahman. Tamam Yani o yüzden iman dil ile söylemek kalb ile tasdik etmek azalar ile amel etmek Suç itaat ve artar mağduriyet getirir. Buna özellikle şey. bu çok önemli bir kaydı. Şey. O zaman iman iman beş rükünü barındırıyor. İmanın tarihi içinde burası çok önemli. İmanın tarihi içinde beş rükünü barındırıyor. Birincisi dil ile söylemek. İki azalarıyla anlamak. Üç kalbiyatay ile taklit etmek. Dört itaat ve adresi. Beş mağduriyet getirir şimdi dediğimiz gibi bu imanda sadece üç farklı mukadime yapacağız ileride farkıyla gideceğimiz için bunları çok fazla delillendirmeyeceğiz sadece bir tane delil söyleyeceğiz bizim elimizde bir nas var o nasın içinde bir beş demek bu dersi işlemiştik Ahmet sen sana böyle der içinde bu beş hükmü barındırıyor tamam mı? içinde bu beş hükmü barındırıyor şimdi, şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Müslüm'deki hadise bir tarz olarak lafzı lafzı müslümin diyor iman bir on yatırmalarına şöyle iman yetmiş küsur şubedir tamam iman yetmiş küsur şubedir a'laha kavlu la ilahe illallah en üstünü la ilahe illallah'ı söylemek ve adnaha en altı imatatul eza en tarik yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır sonra Nebi Tasarım devam ediyor ki vel haya uşu'letin minel iman haya da imandan bir şubedir şimdi burada bir tane hadis var bu hadis Nebi Tasarım'ın sözü sıfatında icma ve biz diyoruz ki evli sünnetin bu tarifiyle mi yaptığımız bu tarifi ve bu tarifin barındırdığı beş hüküm bu hadiste mevcut sadece bu hadiste mevcut her hükme ayrı etsen tek tek onlarca matlar her hükme tek tek onlarca matlar ancak diyoruz ki bizim elimizde öyle bir hadis var ki tek tek bu beş hükmü kerem etti ve söylediğiniz adı ben okudum Arapçasını okudum tabi şimdi bu hadiste bulalım şey. bir beş şey birincisine iman ile çözmek değil mi? iman nerede bak yedi tepkala ne dedi? iman bir on noktada on şurada şey iman yetmiş küsur şurada dedi a'laha kavlu la ilahe illallah en üstünü la ilahe illallah'a inanmak mı? Evet, şey söylemek, tamam, çok güzel. Söylemek, o zaman Nebi Satran ki en üstü la ilahe illallah'ı söylemez o zaman bu beş hükmünden dil ile söylemek hadisin bu kısmındaymış peki o beş hükmünden ikincisi hangisi? İmamlı Teala'yla anlıyor nasıl? İmamlı Teala'yla oraya gelme oraya gelme ikincisi ne? pardon azalarıyla amel de mümkün bu hadisin neresinde? hadisin neresinde? hadisin şurasında imatatul eza anil tabek yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak bak azayla amel etmek yoldan eziyet verecek şeyi elinle ayağınla kaldırıyorsun ne kaldır o zaman azalarla amel etme kısmı hadisin burasında yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak istiyor üçüncüsü ne? kalb ile itikad demek değil mi? kalb ile bu hadisin neresinde? dikkat et Nebi Tasarım hadisin sonunda ne diyor vel haya umuretin minel iman haya ve iman iman şubelerinden haya ve imandan bir şubedir şimdi haya din amelini azalar ile amel yoksa kalp ameli manası Şimdi hadiste bir kalp o zaman haya neymiş? İmandan bir şube. Haya peki dil ile söyleme kısmından mı ve azalarıyla amel etme kısmından mı yoksa kalbi amellerden mi? Dikkat et oraya. Kalbi ameller. Ya o zaman burada neye delil var? Demek ki imanın şubelerin içinde ne var? Kalbi ameller. Tabi kalb ile itikad, itikad etmek. Kalbi amellerden mi? evet bitti o zaman tamam mı? Buraya anlatmışsın olayı yakala çünkü aksi halde yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak iman hadiste geçiyor ama işte öbür imandan bir hadiste geçmiyor değil Nebi Sallam burada fayda veriyor sana tamam mı? En üstünde bak dikkat et dikkat et neden en üstünde la ilahe illallah demiyor? Dikkat et la ilahe illallah demiyor la ilahe illallahı söylemek diyor o zaman burada cümle söyleme cümleme geliyor Üçü yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada amel etmek gündeme geliyor. Üçüncüsü diyor ki haya da imandandır. Haya da amel, kalp amellerindendir. Korku, tevekkül, rağbet, kuşu, e, sevmek, bunların hepsi korkmak, haya etmek, bunların hepsinin kalbi amel. Nebi Aleyhisselam madem ki hayayı, kalbi amel kıldı ki haya, kalbine itikade göre nasıl bir amel ki ne kadar basit bir amel olduğuna, da, olduğuna rağmen Nebi Sallam böyle bir basit kalbi ameli yani diğerlerine göre basit kalbi ameli imana sapmışsa o zaman intikazı sanmışım anlatabiliyor muyum? intikazı sanmışım yani, o zaman madem ki hayal kalbi amellerden Nebi Sallam böyle imanın suretine soktu o zaman diyor ki bütün kalbi ameller imanın suretinden bizim elimizde onlar da delil var kalbi amellerin imanın suretinden olduğuna dair mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? E, Salat efatihim ve fatihim benden korkun eğer müminseniz bak şimdi imanın şartı için ne saydı Allah? Amel korkmayı saydı değil mi? peki korkmak hangi amelden? kalbi amelden ve tevekkülü alallahi imkunsun müminin Allah'a mümin Allah'a tevekkül edin eğer müminlerdensiniz tevekkül hangi amel? kalbi amellerden o zaman demek ki bütün bu lazım olmalı ki kalbi ameller kalbi ameller imandan İntifat da kalbi amelin en başında olduğu için hayli hayli imandan o zaman anlıyor ki el haya şubetin minel iman haya da imandan bir şubedir bakımdan bunu anlıyoruz kalbi ameller de bunun imandan bir şube o zaman irtibat da irtibat kısmı da burada geriye ne kaldı Ahmet bizim saygımızda şüphünden imanın artması he? imanın artması ve iman kazanması bu hadisin yarısında hadisin başında dikkat et Nebi Satımız bir a'lâhe kavlu la ilahe illallah en üstünün La ilahe illallah söylemek demek imanın en üstünü var abi En üstünü var tamam Ve, ve ebnâhe ve en aşağı İmâfetul ezânetleri Yoldan ezberlenecek şeyleri kaldırmak Dikkat et en aşağı diyor Demek imanın en üstünü var en aşağısı var Demek iman arada fazilet farkı Yani insanlar insanların imanın arasında fazilet farkı var Yani senin imanın evliliği iman bir hadiste geçtiği gibi Ümmetin iman arasında fazilet var şimdi hadisin a'laha ve ednaha lafızları ki bunların manası en üstün ve en altı buradan da imanın artma ve eksilme kısmı var tamam o zaman bu saydığımız 5 yılın tek bir hadiste mi olur? tamam mı? bu saydığımız ne? ama dediğimiz gibi her ne kadar böyle de olsa bunların bu resimlere tek delalet eden tek delalet eden onlar zamanlar ama dediğimiz gibi şimdi tabi olarak imanı Şimdi bunun için bunların takdirli kısımları ileride görürüz inşallah Tamam mı? Şimdi bir yere giriş yapmadan o yere giriş yapmadan önce bir şey değinmek istiyorum Şimdi biz sadece imanı Kur'an ve sünnet maslarından ispatlıyorsa Tamam mı? İmanı sadece Kur'an ve sünnet maslarından ispatlıyorsa şey yapmıyoruz insanın olay böyle, bir büyük bırakmayacak çünkü neden? Sebep alimlerimizin kavmini da tasdik etmemiz lazım neden? çünkü dünyada hatadan korunmuş bir sayfa var masumdur selef masumdur bak ahatları bir ne? selefin icması nedir? Ahmet selefin icması masumdur hata etmekten masumdur yani selefin icması hata etmez Selefin icması hata etmez diyor. Bırak hakkı selefin icması hata etmez. Masum icması dünyadaki yüzde yüz tek tek taifeler selef üçündeki bütün taifelerde selef üçündeki bütün taifelerde hata var ama selefin ahatları mesela Ebu Hanife böyle demiş şimdi Teymiye böyle hata olabilir hata yapabilir ondan bahsetmiyoruz tamam mı selefin dünyasından bahsediyoruz dünyada icma edip de e, hakka tatmış mümkün çünkü zaten e, masal bunda açık tamam mı Allah Allah ne diyor mesela e, işte inna di'afın içinde diğer başka rivayetlerde la tuşlanıyor ümmeti ala zararla benim ümmetim zararı üzerine birleşmez demek ümmet bir konuda birleşirse hak üzerine birleşir ümmet bir konuda birleşirse hak üzerine birleşir hatta başka bir rivayette tuhaf ki o rivayette insanlarda ben e, şu inna di'afın düşünmesini karıştırdığımda Hasan bir e, senetle geliyor la yücüne diyor Allah Allah toplamaz dikkat edin evet. ilk rivayette diyor ki ümmet dalalet üzerine toplanmak başka rivayette diyor ki Allah ümmeti dalalet üzerine toplamaz demek ki hak ümmet dalalet üzerine Allah onları toplamaz bu zaman dalalete birleşimleri mümkündür şimdi alakalı hal niçin bunu söyledik dedik ki bizim selefimizin kavimleri de takip etmeyi zorundayız hem iman mevzularında hem de iman dışındaki başka mevzularda fark etmez tamam mı? tamam kardeşim sonra almayalım inşallah tamam mı? Sonra inşallah. Ee, onu dersten sonra şey yap konuyla alakalı onu cevap verir. gerek imani mevzularda olsun gerek diğer mevzularda olsun bu selef alimlerimizin kavimlerini tahkik etmek, araştırmak, incelemek ve işgalleri onların kavimleri üzerinde çözmek zorundayız. Bunu bir kere anlayalım bunun sebebi şu şimdi ileride de tefsir serisine geçtiğimizde mesela bak hariciler İbn-i Teymiye'nin kavliyle belge bak Mürciye'ye tam tersi İbn-i Teymiye'nin kavliyle belge bak haricilere Muhammed İbn-i Abdülhamid'in bak tefsirlere haricilere Muhammed İbn-i Abdülhamid'in kavliyle belge yok işte İbn-i Kayyım'ın yok işte Hasan-ı Basri işte İmam Mücahit İbn-i Abbas vesaire bunların kavliyle belge yani bak kime bakarsan bak hangi fırkaya bakarsan bak geçmişin kavliyle belge Şimdi bu çözümün kavli birbirine çelişir o yüzden her herkes istediğini alıyor yoksa birbirine yanlış anlıyor acaba yoksa bir meseleyi tahkik eden değilmiş işte en büyük işgal bu zaten ümmetin başına gelen en büyük felaketlerden bu yani gerek nakları elimizde alma noktasında olsun yani Kur'an ve sünnetten istidlal etme noktamızda olsun noktasında olsun gerekse de alimlerimizin sayılarını anlama noktasında olsun en büyük hatanın büyük şey meseleleri ilmi olarak taklit edemiyoruz yani nasıl zahirini alıyor, bir alimin mesela kanunun sözünü alıyoruz diğerlerini terk ediyoruz çünkü nasıl naslar birbirlerini açıklıyorsa alimlerin kavillerinin zahiri ve birbirlerini açıklar şimdi biz bu kaydeyi itibar alarak burada alimlerimizden birçok noktada nakiller yapacağız ve bu nakillerde bize gelen işgal müşteri görünün bazı şeyleri tahsis edip çözmeye çalışacağız bu şart evet bunu çözmeye çalışırken bunu biz yapacağız değil bunu alimlerimiz yapmış bunları naklediyor şimdi bu nedir dikkat et Ahmet yok ki selef ümmeti icma etmiştir dikkat et selef ümmeti icma etmiştir ki iman dil ile tasdik azalar ile amel kalb ile itikad itaatle artar nasiyetle ekilir bunda icma var tamam mı bunda icma etmiştir selef ümmeti oldu ve bu icmaya bu icmaya muhalefet eden her ne kadar selef alimlerinden birkaç kişi çıktı da dikkat edin onlar icmayı bozdular çünkü neden icmanın hukukları manasını anlamamız lazım mesela Ebu Hanife çıkmıştır Ebu Hanife selef kuramı ameli imana sokmamıştır ama e, burada icmayı mı bozduğunda Ebu Hanife yok neden çünkü Ebu Hanife'den önce icma vardır. Ebu Hanife Cuma'ya muhalefet etti o zaman Ebu Hanife ne kaldı? Üstünde kaydı ne kaldı? Bir de şart kaldı yani Nasıl hadis içinde şart Çünkü Ebu Hanife'den önce icma bu lafıma dikkat edin Akıllet kitaplarında çok görmüşüm Bu ileride işine yarar Ebu Hanife'den önce icma şu kelimeyi kaldı Münakit olmuştur Münakit ne demek Ahmet Münakit? Yani bağlanmıştır icma hasıl olmuştur demek değil mi? Ebu Hanife'den bir selef ümmette icma hasıl olduktan sonra o icmadan sonra kim bir, bir muhalefet görüş söylerse söylesin o icmayı bozdu denmez ona ne demek anlar icmayı muhalefet etti şartlı oldu o yüzden burada diyemeyiz selef, selefin arasında icma yok Ebu Hanife icmayı bozmuştur tamam mı? bunu iyi anlamda var Delik, mesela İbn-i Teymiye'den tut e, İmam Şafii'den tut e, Ahmet İbn-i Hanbel'den tut ee, İmam İbn Abdülber'den tut vesaire e, ondan sonra e, başka İbn Kudame'den tut ve diğerleri onlarca alimler icmayı bitirmiştir hatta İmam Şafii sahabenin dahi icmasını bitirmiştir burada amelin imandan gizlediği imanın artı ve artmasını ve eksilmesini zikretmiştir şey icma olarak hatta e, Zalekayde Zalekayde Bukhari'den müteahhit rivayetle şu lafız var İmam Bukhari diyor ki binden fazla ünlü nebiyle karşılaştım dikkat et binden fazla hepsi amel sözle karındır diyor şey, e, söz ve e, amel de diyor tamam Yani, demek amel imandan nedir? bir şey var o zaman şunu anlıyor bence Selefte ne var? İcma var tamam mı? Evet. Amelin imandan olduğu ve artığı ve eksildiği seleften icma edilmiştir selefte icma vardır şimdi ancak dedi ki alimlerin e, kavimlerini karşı olmaya çalışalım şimdi İmam Malik Rahimullah'tan bir rivayet yapıyorlar şimdi sana şöyle bir soru şey sorayım gel sen dersini uygun ama e, böyle soruyu cevabı yok yine bir kafanın içine yok tamam mı mesele iki kere adarında yani şimdi anlat sen de ben hem tanıyım sen de evi sünnet kardeşlerimizden bir tanesi sen imanın eksikliğine inanıyorsun aslında inandığını diyor değil mi? Evet, tabii. Ama böyle bir tane Kur'an'dan sünnetten nasıl yapılabilir mi? Ama lafızlarına dikkat et değil mi? Evet. Kur'an'dan sünnetten bana bir tane nasıl yapılabilir misin dedi. Bir tane delil yapılabilir misin? İmanın eksikliğini söyleyen, eksilme kelimesinin kendi içerisinde barındıran bir tane nasıl? Bulabilir misin? Var mı aklında? Allah'ın yalanı eksilme kelimesi yoksa eksildiğine delalet eden demiyorum laflarımı yapmıyorum çünkü bu geçen derste yanlış anlaşılmış bana birkaç tane mail attı kardeşler ya ben de şu lafından şunu anlamışlar imanın eksileceğine nasıl yapıyormuşum böyle bunu demiyorum imanın eksilmesine eksilme kelimesini içeren ki bu Arapçada yan istediğimiz nakş dediğimiz eksilme eksilme kelimesini içeren imanın eksilme kelimesini içeren bir rivayet yok Allahu Alem ha, bunu getiriyor o ayrı ama Allahu Alem benim şey araştırdığım kadarıyla ilim ehlinden bildiğim kadarıyla alimlerden bildiğim kadarıyla içinde eksilme kelimesini içeren tek bir tane mahkum tek bir tane mahkum ama eksilmesine delalet eden onlar da mahkum mesela kalbinde zerre kadar iman bulunanları çıkarın diyor Allah cennetten evet demek ki e, iman, birilerinin kalbinde iman zerre kadar olmuş demek ki azalıyor iman eksiliyor onda bir sorun yok ama eksilme kelimesi olarak değil mi? o yüzden üstüne basa basa söylüyoruz eksilme kelimesi olarak günah dinliyoruz bundan dolayı şimdi bundan dolayı İmam-ı Malik'ten iki rivayet var bu konuda dikkat et bu iki rivayet birbirine çelişki değil ve selefin icmasını taktı çünkü ileride de geleceği için bazı gerek kötü niyetli insanlar olsun gerekse de meseleyi anlayamayan Ehl-i sünnete eden insanlar olsun i̇mam Malik bu kavmini getiriyorlar Veya İmam Malik ehl-i sünnete muhalefet etmiştir ki iman etsinmez diye Bu batıl neden? Birçok yönden batıl ama kısa da geçelim çünkü dediğimiz gibi mukaddime bağlandı şimdi İmam Malik'ten böyle iki tane rivayet var birincisi şu İmam Malik eksilme lafı hakkında iman aklı artar diyor ama eksilme lafını söylemiyor eksilmen aslında salaklık oluyor yani ben burada bulurum demeye getiriyor eksilirim demem demeye getiriyor diyor abi bir edin bak anladım eksildiğine inanırım demiyor dikkat et eksilik kelimesini kullanmaktan tereddüt ediyor bir bunun da sebebi İmam Malik de benim söylediğim gibi hiçbir rivayet bulamıyor ki imanın eksilme kelimesi getirmiş tamam mı? bundan dolayı tavakkuf ediyor çünkü kelimeyi kullanmıyoruz o yüzden biz kullanmayalım babında ihtiyaten yoksa imam Malik açık ve net şekilde iman etkilediğinde iman eder tamam mı? Tamam belirlenir birinci birinci şu İmam Malik eksilme lafzında duruyor dedik ya dikkat et eksilme lafzında duruyor ama eksilmesini inkar etmiyor çünkü İmam Malik'ten eksilmel akşam hakkındaki gelen rivayetler Onda o tereddüt ettiği kendisinde tereddütün geçtiği o rivayetlerde hiçbir zaman inkar yok Ne var? Tabakkuk var, durma var yani ben burada durmak üzerinde Hani bazen bir insan bir şeyde tereddüt eder, duruyor orada İnkar etmez, istat etmez tamam mı? Ama bu İmam Malik'ten daha e, meşhur olmayan görüş dikkat meşhur olmayan çünkü İmam Malik'ten meşhur olan görüş dediğimiz ashabının cümleli İmam Malik'ten bu şekilde zikretmiştir İmam Malik imanın arttığını da söylüyor eksilme kelimesini de net bir şekilde söylüyor eksilme kelimesi mesela İbn Abdülber'in rivayet ettiği gibi İbn Abdülber İbn Abdülber İmam Malik'in en kuvvetli ahkaplarındandır ve İmam Abdülber vaktayı vaktayı 30 bir halinde tefsir etmiş, şerh etmiş bir alimdir ve İmam Malik'ten rivayeti vardır imanın hem hakkını hem de eksikliğini net bir şekilde ispat ediyor tamam mı? şimdi biz dedik ya şurayı e, bir taktik etmek tamam biz dedik ya dinin yani şey imanın eksileceğini eksilme kelimesini içeren bir nasıl dedik ya bu ama kat'i olarak değil burayı bir anlayalım kat'i olarak değil yani ihtimalen bir tane nakla olmuyor onu söyleyeceğim ihtimalen ona imanın eksilme kelimesini içeriyor olabilir nedir ona? bak şimdi bir tane hadis var Nebi Satır'a ne diyor? ma ra'ayti evhada yedi el-yeddi min kulli nakisatı aklın medini Nebi Satır'a bir gün meşhur hadis kadınların ifadesine yeden kimin gibi değil mi? aklının aklını çelen aklı ve dini eksik kimseyi görmek bir kere aklı ve dini eksik kimseyi görmek şimdi hadisi anlatan sonra imanın eksikliği bunun eksikliği onu oraya da alalım şimdi ancak bizim ehli sünnet alimlerimizden Ebu Davud biliyor Ebu Davud şunun var mesela İmam Ebu Davud Esbistani yine Ebu Davud Esbistani yine El İmam İbn-i Bakta meşhur selef alimlerimizden Ebu Davud Esbistani sunumunda İbn-i Bakta'da İbn-i Bakta'da adlı eserinde onlar da bizim ehli sünnet alimlerimizden olduğu için açık ve iman eksidir diyorlar. Ve diyorlar ki imanın eksilme kelimesini içeren bizim elimizde rivayet var diyorlar. Ve bu rivayeti getiriyorlar. Aklı senin gibi eksik, aklı ve dini senin gibi eksik kimse görmedi diyor. Diyorlar ki din eşittir iman. Doğru mu anlıyorsun? Doğru. Diyorlar din eşittir iman. Çünkü neden? Mesela Allah eyyühellezine aminu dediğinde ey iman edenler dediğinde ey bu dinin sahibi ey bu dine mensup olanlar beni sormuyor mu? Yani o zaman e, iman eşittir din madem ki Nebi Aleyhisselam dedi ki dini eksik olan o zaman imanı eksik olan demiş oldu diyorlar ki bakın hadiste net bir şekilde eksilme kelimesi var imanı eksilmesi tamam. şimdi anladım bu doğru olabilir yani bu doğru olabilir ancak Allahu Alem Allahu Alem tercihe daha şayan yani vacip olan görüş tercihe daha şayan olan görüş bu konuda bu hadisin imanın eksilmesini yani e, eksilme kelimesinin imana ait olduğuna hep bir delalet yazan çünkü bunun bir kere en büyük delillerinden bizim ehl-i sünnet alimlerimizin cümbürü iltifat kitaplarında akide ile alakalı yazmış oldukları kitapların çoğunda bunu delil olarak getirmemişlerdir nedir? demek ki burada ne yapıyoruz? Ehli sünnetin dinleri bunu buna tezgah etmiş buna tezgah etmiş ehli sünnetin dinleri o yüzden diyor ki Allahu alem vel ilmu indallah ilim Allah'ın katında bu hadiste istidlam değil. yani bu hadiste istidlam net değil çünkü diyor ki Allahu alem bu hadiste dinin eksiğinden katır imanın eksiği değil dinin amelinin eksiği neymiş anı? dinin, dinin amelinin eksiği ama sen bana şöyle bir itiraz getirebilirsin veya e, İmam Ebu Davud veya İbn-i Baktaş şöyle olsaydı şöyle bir itiraz getirebilirdi derdi ki bu ne kadar amelin de eksikliği olsa amel imandan güzel mi amel? o zaman amelin eksikliği imanın eksikliğini gerektirmez mi? gerekiyor gerekir o zaman bu dinin eksikliğinden maksat amelin eksikliği bile olsa bu imanın eksikliği demiş demek olur diyebilirler mi? bu da diyor ki Allahu Alem bunun ne cevap var neden? dinet değil çünkü bu kadar şimdi bir kimi rivayet var genel olarak rivayetleri topladığımızda bu hadise alakalı Tabi, mesela o hanımlar o sahabeler sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dinlerinin ve akıllarının eksikliklerini sorduklarında Aleyhisselatü Vesselam nasıl cevap veriyor onlara? Ee, mesela dikkat et kocalarının nankörlük etmeleri evet. Akıllarının eksik olduğunu örnek vermiyor İşte e, konuklarını ikram eder eder eder sonra ben kendimi gördüm der Değil mi? Değil mi? Dininin şey, aklının eksikliği olarak bunu söylüyor Peki yani Dininin eksikliği olarak ne söylüyor? Mesela kadının hayır olursa namazları değil mi? kadının adet olup da namazları terk etmesini müsaade peki şimdi bu kadının bu kadının şahit olduğu zaman namazı terk etmesi özürden dolayı mı yoksa kendi isteğiyle mi? peki bir insan hiçbir özür yokken namazı terk etse ne olur? imanı ya kökten gider bazı telef alimlerine göre ya da iman etmiyor değil mi? Evet. Yani, peki. Peki özürcü bu kadında bir özür, e, özürcülük olayı mevcut mu? Mevcut değil. Yani kadında özür var. Peki kadın namazı ve özür vesaire neden terk ediyor? Allah'ın Allah, Allah, Allah, Allah Peki Allah'ın emrini yerine getirmek ne? Allah'ın emrine getirmek itaat, Allah'a itaat etmek ibadetin görmüyor musun? o zaman kadının buradan namazını terk etmesi Allah'ın ona emrinden dolayı. O zaman burada kadının bu namazdan dolayı ameli sürüyor, ameli sürdüğü için de imanı eksiliyor diyemiyoruz. Onun için kadının burada ameli terk etmesi öz, bilerek özgürsüz terk dolayı değil. Allah onu emrettiğinden dolayı kadının otomatikmen adet halinden nazım hızlı biraz terk etmesi Allah'a itaatinin göstergesi tamam mı? anladın mı? o yüzden diyoruz ki allah Alem allah Alem bunlar net bir şekilde delalet etmez yani bu rivayet net bir şekilde delalet etmez ancak dedim ya biz meseleleri imanın kitapla dinledikten sonra en başa alacağız ya meseleleri en başa aldığımızda inşallah en başa aldığımızda e, mevzulu tekrar buna değineceğiz çünkü bazı alimler mevzulara var diyor yani bu e, Ebu Davut Esniftan işte e, İlim Bakır'dan başka alimler bir delaletler diyor şimdi o yüzden biz net bir şekilde delalet buna güveniyor sadece dört türlü azim olan görüşlü Allah alem bunun daha geniş kapsülü münakışasını imana, iman nurlarını en başa aldıktan sonra bulmuş şimdi benim Allah-u alem e, en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi iman hakkında en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi iyice ümmet almak olan bütün oldu en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi Selefin cümlelerinin şöyle bir lafı var Diyorlar ki İman İman Kavil ve ameldir İman ne? Kavil ve, kavil ve ameldir Dikkat et iman kavil ve ameldir Ama bu ne demek? Dikkat et şimdi burada itibar lafı var mı mutlak lafı geçmiyor değil mi? Şimdi bak İmam Bukhari'ye bak diyor ki ben bundan fazla ilim eviyle karşılaştım. Bundan fazla ilim eviyle karşılaştım. Hepsi dedi ki iman söz ve ameldir. İman söz ve ameldir. Bu meseleyi tahsis ediyor inşallah ileride. Tamam mı? Ee, e, Ancak ondan önce da, daha bizim günümüzde meşhur olan ki tarifini yaptık şunu bir anlatmaya çalışalım tekrar edelim şimdi kelek ne dedi? İman kavimdir, ameldir ve etiktaptır yani sözdür, ameldir ve etiktaptır kavimini ve amelin şimdi bir insanda etikat yoksa kafir olur bir insan da imanı sözü yoksa o da kafir olur bir, iman, bir insanda amel yoksa da kafir icma da buna mukayyede edilmiş bir kere kanunun ehli sünnetten arasında buna bir icmadır sözün farkı küçüldür irtifarın farkı küçüldür amelin farkı küçüldür ama bunlar ne demek tamam mı bunlar ne demek bunların daha tatlı şekilde ilerleyelim ama hani dikkat et içeri irtifar irtifar yok ameliyle kalıyor İmanı çoktan biz anlıyoruz ki bunlardan üçünden herhangi bir tanesinin olmaması imanın olmamasına beraber Buraya anladım. Şimdi benim bunu söylediğiniz yani çok önemli bir yani. Kavlunlu amelin nasılları Şimdi sebebi bir tür lafı bulursun. Bir der ki iman, kavludur, amel de yetkardır. Bir der ki iman, kavludur ve ameldir ve niyet. Hep aynı mana. Niyet de şey ya, yani kitap ortada vardır. Ancak çoğunluğunda meşhur olan, daha çok meşhur olan sözler var. Bizim insanların zihnini çok karşılıyor. Özellikle mesela Arap ülkelerinde Kalebeler mesela Kalebelerin bu daha çok kafasını karşılıyor. Çünkü hani onlar Arap ülkeleri sözü sözü duydukları için biraz işgal gelebiliyor kendilerine. Hemen geliyorlar elini bunu soruyorlar mesela onlar. E, ee, mesela Türkiye'de pek farkına varılamıyor ama bunu da anlatmamız lazım. İleride bir işgal olmasın. Selefte, selefte imanın tarifi hakkında en meşhur olan ki İmam Bukhari bile öyle diyor bin gücüden fazla ümmetimden bulmuş neymiş o? İman söz ve amel evet. İman söz ve amel İman söz ve amel Peki Selef bunu derken bundan kastı Selefin diğer sözlerine baktığımız zaman kendi lafızlarını tefsir ettikleri zaman bunu görüyoruz Selefin bundan kastını İman kadir ve amelden maksat, maksat, e, maksatları şu kavim diyor ya kavimden çocukları iki anlıyor kalbin yani söz, söz ve amelde diyor ya bunlar evet. sözden maksadı iki şey var bir kalbin sözü ve dilin sözü tabi kalbin sözü ve dilin sözü kalbin sözü ve dilin sözü o zaman sözden iki şey kastırıyorlarmış çünkü sebep ne diyor iman söz ve ameldir sözden iki şey kastırıyorlar birincisi kalbin sözü bir içeri bir de ne demişlerdi amel Sözde ve amel dediler ya amelden de kasıtları kalp ameli ve azaların ameli tamam o zaman bizde iki tane şey var lafı var seleften ve bu iki, iki lafın dört tane kastı var birinci lafı söz sözden kasıtları kalbin ve kalbin sözü ve birinci ikinci söz amel amelden de kasıtları kalbin ameli ve azaların ameli Tamam öyle tamam öyle Mesela örnek verelim mesela e, Gülün gülün sözünden maksat ne? Mesela la ilahe illallah demesi gibi Bir insanın imana girmesi için la ilahe illallah kılı şart Tamam Şahadet, şart, şahadet dediğin olay var ya şart Peki bu dilin sözü Peki kalbin sözünden maksatımız maksatımız ne? Yani kalbin itiraf etmesi, ikrar etmesi, tasdik etmesi Allah Azze ve Celle'nin haberlerini, emirlerini, nehirlerini Tamam mı? ne olmuş bir de amel kısmı amel kısmında ne var dedik kalbin ameli ve azaların kalbin ameli mesela, mesela işte Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kalbin icabet etmesi Allah'tan korkması, sevmesi, Allah'a itiraz etmesi, varlığına inanması, korkması, ona tevekkül etmesi vesaire bunlar da ne? kalp amelleri bir de azalar ameli var azaların ameli bu da işte namaz, zekat, işte yoldan yet, şeyleri kaldırmak vesaire tamam mı? o zaman kıtada başa alıyorum ve tekrarlıyorum şerefte şöyle bir kavim var iman kavim ve ameldir pardon şöyle söyleyeyim daha e, Türkçe yapılmış halde iman söz ve ameldir sözden kasıtları iki tane kalbin sözü ve dilin sözü tamam buraya alıyorum ve ikinci sözü diye bir amel amelden kasıtları da kalbin ameli ve ağız algısı bunların hepsine de örnek verdik bunların hepsine ne örnek verdik peki Ahmet şöyle bir işgal olabilir hani dedik ya e, kalbin sözü ve kalbin ameli bu ikisinin arasında ne fark var? bu mesela insanlar karıştırabiliyorlar o yüzden bu ikisi arasında kalbin sözü ile kalbin ameli kalbin sözü şu herhangi bir hakkında bilinen öğrenilen şeyleri sadece ve sadece tatbik etmesi ona inanması ona onu ikrar etmesi buna kalbin sorunu kalbin sorunu sadece inanmayla alakalı kalbin ameli ise o inandığın yeri harekete geçmesidir kalp nasıl harekete geçmesi inanmayla korkmayla sevmeyle tevekkül etmeyle anladın mı? öykünü bulmasıyla yapar o zaman kalbin sözü onu itiraf etmesi onu ikrar etmesi kalbin ameli ise ona boyun eğmesi kalbin ona boyun eğmesi ama harekete geçerek boyun eğmesi yani sonraki kalbin amelleri işte Allah'ın kalbin amelleri olarak hissettiği onlar şey işte tevekkül, inabe, tövbe vesaire bunun hepsi e, kalp amelleri korkmak vesaire kaos, karşıya vesaire bunun hepsi hayır evet e, o yüzden ehli sünnet zaten icma etmiştir ki ehli sünneti icma etmiştir ki amel imandan nedir? cüzdür ve şimdi de icma etmişlerdir ki kalp amelleri imanın lazımlarındandır eğer kalp ameli yoksa bir insanda kalbin ameli yoksa iman insanda o insan kafir olur tamam mı? kalbin ameli yoksa insanda o insan ne olur? kafir olur mesela kalbin amellerinden korkmak Allah ne diyor? وَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونَ onlardan değil benden korkun eğer müminsiniz o zaman imanın şartı bak burada Allah şartı yapıyor uygun konumluyum burada şartı ifade, ifade eder Arapçada eğer mümin iseniz o zaman bu ve buna benzer bir sürü nas var tamam mı? Bunlar, bütün bu naslar an, anlaşılıyor ki bütün bu naslar anlaşılıyor ki iman artar ve ekliyor ve amel, kalp amelleri imanın olmazsa olmazlarından hatta azalar ile amel ve imanın olmazsa olmazlarından bir insanda dil ile tasdik yoksa kafir olur kalb ile tasdik yoksa kafir olur amel yoksa bir insanda ne olur kafir olur tamam mı? bu ama genel hüküm olarak söylüyorum tamam mı? Allah'ın yerin gibi bu kafirle kafir olmak kafir bunlar ayrılıyor bak hüküm şey söylüyorum yok Allah'tan gayretine sözü etmek çok kötü olur ama hüküm ayrı gelir işte Ahmet Allah'tan gayretine sözü etmiyor Yılmaz Allah'tan gayretine sözü etmiyor bu ayrı bir bak tamam mı? Onun için kutluğun şartları olsaydı o ayrı bir bak onunla alakası yok yani Tamam Bunu da anlayalım Şimdi çok yine önem verdiğim mevzulardan bir tanesi ki burada yine evde konuyu bitireceğim inşallah ee, son olarak bu hikayetlerle alakalı son olarak şunu söyleyeyim inşallah burası çok önemli dedik ya iman kalple kastettik لأن النتاج خاصلة هتبتدع عظمة بعضك تمام هتبتدع عظمة وإكسلنا بعضك خاصلة ده بعضك عظمة وإكسلنا بعضك يعني مثلا بلغ التطبيق يتفاضل والعلم يتفاضل أطع هنا هي شوية لفظات أن العلم والتطبيق يتفاضلان إذن تطبيق يعني خاصلة إذن تطبيق ve adlı olur tadmiyle farklı olur yani bir tane ben çok sayılı tamam tamam bakın şimdi tekrarlayayım o zaman burayı diyor ki ilim ve tasdikte de azma ve eksilme olur ilim ve tasdikte ne olur azma ve eksilme olur Diğer bir kaldı doğru kesin kalır mesela tabi dediğim gibi mevcut ve kısa delillerle tartışılan çok tartışılatı girmeden mevcut inşallah ilave edilir diyor ki bu öyle sünnetin kalbi buna da kısaca delil olarak İbrahim Aleyhisselam kalbi ve la sünnet yetmainne kalbi yani diyor ya Allah'ın e ölülerinin hücuret yapmıyor Allah ne diyor inanmıyorum inanıyorum diyor ve la sünnet yetmainne kalbi ancak kalbin hücuret Tamam. Şimdi bu ayet dedi ki imanın tasdikinde de akıl etmiyor. Tamam Tamam Ve bunun en azı en azında yakın vardı ama yakının üzerine de yakın ne olur? Yakın üzerine de yakın bina olur tamam mı? Tamam. Çünkü bak mesela bunun mesela bu ayet zaten net. Bu ayet açık hadiste de aklıma yakın olduğuna bu ayet açık ve hatta sahabelerden buna dair metinler var imanın farkına ve eksikliğine dair mesela bak bu ayetin sesine bak İmam Kaderi'ye İmam Kaderi ee, e, Said İbni Güler'den bir nasıl yapıyor hadis senedinde hani burada e, İbrahim Aleyhisselam diyor ya niyetimin innen kalbi kalbin mutluluğunu olsun diye şey diyor ki onun için Said İbni Güler E'nin yani millerde yakın, yakının aslında Yakının şekil zıttı Yani demek ki yakın üzerine de ne oluyormuş? Yakın oluyor Tamam yani iman üzerine iman yakın yani iman edin Tamam Yakın üzerine yakın Hatta İbn Abbas'ın en büyük talebelerinden İmam Mücahit Ne diyor biliyor musun İmam? Hizmet silahı sormuyor Yezzade imanı imanın imanına iman aslıyor Yok bu İbrahim Aleyhisselam'ın kavli şudur Yezzade imanı imanın imanına inanmasın diye tamam mı? o zaman diyor ki o zaman tasdik de kalpte aslında eksilme olayı oluyor fazilet farklı oluyor yani kimsenin imanı müdür takımının imanı değil bu irade çıkan müdür takımının imanı da bizim imanımız şey değil tamam mı? yani sana on e, yani diyelim ki Ebu Bekir'e e, bir vesvese gelir sana yemin vesvese gelir belki bir günde anlatabiliyor muyum? e, bunun hepsinin altında şey vardır yani bunun hepsi e, dolu e, şimdi inşallah aklımızı alalım e, bir 10 dakika sorulara ayıracağım e, burada bitirdim işte efendim takvimi de verdim hakkımızı alalım zaten e, söylediğim kadar belirli bir parti yapın alalım burada bırakıyorum inşallah soruları 10 dakika 10 dakikada e, kaldım soruları aldıktan sonra rahat inşallah bırakacağım Allah ve alem sallallahu aleyhi